utječemo mu se od dove koju on, Allah subhanahu wa ta'ala, ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. Vjera Islam jeste obhođenje. U ovom serijalu naših emisija govorimo o kako nam naša vjera, dini islam, preporučuje da se obhodimo sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo. Najveće pravo i najpreči od svih njih na lijepo ponašanje jesu naši roditelji. Pa smo govorili o našem obhođenju prema roditeljima, kakvo ono treba da bude. Također, nama najbliži jesu i naša djeca, naša porodica, kako da se obhodimo prema našoj djeci. I o tome smo Allahovom dozvolom govorili i tome posvetili ogroman broj emisija. I također, kao što su nam najbliži i najbliski iz naše porodice, naša djeca, isto tako i supružnici. I supružnici jedno drugom i te kako su bliski i te kako su bitni i nalaze se u jednom posebnom stanju – nalaze se u ogromnoj Allahovoj dželle dželavala blagodati. Žive u braku. Brak Allah subhanahu wa ta'ala naziva jednim od svojih dokaza od svojih znamenja. Kao što kaže u suri Rum 21. ajetu وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Inne fi dhalike la ajati li qavmi tefekkerun. I od njegovih Allahu i dželavala znamenja, dokaza, ajeta, čudnih stvari jeste i to što vam za vas, od vaše vrste za vas stvara žene, da se uz njih smirite. Između vas Allah dželavala uspostavlja ljubav i samilost. Doista su to ajeti znamenja za one koji žele da razmišljaju. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala brak naziva jednim od svojih ajeta, od svojih znamenja, od svojih dokaza. Pa supružnici trebaju to stalno imati na umu. Da oni predstavljaju jedno od Allaha i dželjavala znamenja. I tu blagodat moraju čuvati. Mi svi dobro znamo Na svakoj blagodati Allahu Đelevala moramo biti zahvalni. Ukoliko želimo tu blagodat uživati duže, da ona potraje kod nas, da ustrajavamo u toj blagodati, da živimo i živimo. A posebno ako je ta blagodat ogromna, velika, od nje imamo mnogo koristi u svome životu, onda Allahu Đelevala moramo se na njoj mnogo, mnogo zahvaljivati. Evo pogledajmo kolika je ta blagodat. Živjeti u braku. I poznato nam je dobro kako Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, o tome smo govorili na početku ovih naših emisija, kako Allah Jalla wa'ala u Kur'an i Kerimu spominje da sve što je stvorio, stvorio je u paru. Stvorio je muško i žensko. Tako isto i insana, čovjeka, stvorio je u paru muško i žensko pa živjeti sam, svejedno bi on muškarac ili bila žena, da muškarac živi sam, ne oženi se nikada tokom svoga života. I također žena živi sama, ne uda se, kažu islamski učenjaci da takvi njihovi postupci, ukoliko nemaju opravdanja, validnog, ispravnog opravdanja za te svoje postupke, takvi njihovi postupci remete red na zemlji. Allahu dželle vala zakonitost. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je muško i žensko da se jedno uz drugo smire, da se jedno s drugim nadopune, upotpune. Zato dakle, živjeti u braku je ogromna Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat i to je njegovo znamenje i njegova zakonitost. Kako živjeti u braku? Kako živjeti sretnim životom? Biti zadovoljan i muž i supruga živjeti u rahatluku, uživati. Ne samo živjeti, već i uživati u braku. U našim prošlim emisijama govorili smo o pravima i obavezama svakog supružnika i muža, supruga i supruge, žene. I jedno i drugo. Dakle, kada stupe u brak, imaju određene obaveze i za uzvrat imaju određena prava kao što imaju obaveze, isto tako imaju i prava. I o tome smo govorili, jednu emisiju posvetili pravima muža i drugu emisiju pravima žene u islamu i u braku. Nakon toga, kako da se obhode supružnici u braku? Da bi njihov brak bio lijep, da bi njihov brak bio zanimljiv, da bi uživali u svome braku. Jeste, dakle, moraju se držati svojih obaveza, jedno i drugo, da bi njihov brak potrajao. Međutim, kao što se kaže u našoj lijepoj vjeri dini islamu, nije sve crno-bijelo, odnosno haram halal, naređeno, zabranjeno, već dakle imaju i stvari koje je lijepo činiti, preporučeno činiti da bismo time uljepšali, uljepšali svoj život. Kako se obhoditi Šta to dakle dodatno činiti? Kako da se obhode supružnici? Kako da razumijevaju jedni druge postupke jedni drugih u braku da bi sretno živjeli? Na prvom mjestu treba da znamo, dragi brate i sestro, muslimanu i muslimanku, ako želimo da živimo i uživamo u braku, brak moramo shvatiti kao instituciju uzajamnog potpomaganja, kao instituciju upotpunjavanja, a ne dakle kao instituciju uzajamnog iskorištavanja. Mnogi kada stupe u brak, narošto danas, kada žele da prohabaju, provode svoje vrijeme u igri i zabavi, da mijenjaju bračne partnere, bračne drugove, gledaju, udaju se, oženi se samo da iskoriste jedni drugo. Po pitanju imetka, ili po pitanju tjelesnog uživanja zadovolje svoje prohtjeve i strasti i supružnika svog odbace. Bio on muškarac ili žena. Mnogi muslimani danas, poznaju čak propise braka, davaju vjenčani dar mehr, mehr poznaju taj propis, daju svojoj supruzi i misle ako su dali vjenčani dar, taj mehr svojoj supruzi da s njom mogu postupati kako oni hoće. Da je ona u pravom smislu zarobljenica, zatočenica, rob kod njega. Subhanallah. Pa s njom, sa ženom postupa kao sa bilo kojom stvari. Brak je institucija uzajamnog potpomaganja. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ženio se, stupao u bračnu zajednicu, pomagao svoje supruge, i one pomagale njega. Bio je običan insan, nije želio da mu se posebno hizmeti, sam je sebe hizmetio. Pomagao bi svojim suprugama u održavanju kuće, sam bi sebi pravio hranu, zašivao obuću, odjeću, čistio kuću. Zatim kada bi se zaučio ezan za dotični namaz izlazio bi na namaz, kako kaže Ajša radijallahu ta'alanha. Takvi trebamo biti, a ne dakle da iskorištavamo jedni druge. Kako da nam potreje brak? Kako da uživamo u braku ako stupamo s tom namjerom u brak? Samo da iskoristim drugu stranu. Da zadovoljim svoje prohtjeve i strasti, živim određeno vrijeme, mjesec, godinu ili više, ali kada zadovoljim svoje potrebe, zadovoljim svoje prohtje, svoje strasti, onda odbacim kao najobičniju krpu tu osobu. Dakle, nemojmo se poigravati ni sa čijim osjećanjima. Ni sa čijim osjećanjima. Ako je zabranjeno muslimanu da prepadne, da uznemiri bilo kojeg muslimana, dovede ga u nesiguran položaj, ostavi ga na cjedilu, onda supružnici su po tom pitanju jedni drugima najpreči. Ako nam nije dozvoljeno tako postupamo prema bilo kojem muslimanu, kako možemo postupati prema svojoj supruzi na takav način ili prema svome suprugu? Allah te uputio, ako se ona udala za tebe, Ona se nije udala samo da zadovoljava svoje prohtjeve i strasti. Ona nije željna tvoga imetka. Ona nije željna tvoje kuće. Ona je imala i metak, imala je kuću i kod svoga babe. Imala je auto, imala je novaca i kod svoga babe. Ona se udala da živi i uživa s tobom. Da joj pokloniš svoju ljubav, da joj pokloniš svoja osjećanja. Da je razumiješ i da ona tebe razumijeva, da te voli da ti pokloni također sebe, svoju ljubav. Zbog toga se udaje da se potpomažete u Allahovoj vjeri, dini, islamu i da se potpomažete općenito u svakom dobru, da budete primjer, uzor svojoj djeci, pa da iz vaše kuće izniče svako dobro, proizilazi svako dobro. Nemojmo nikada zaboraviti hadis u kojem Allahov poslanik alihi salatu wasalam kaže Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli i sebi. Sve dok ne bude želio svome bratu ono što voli i sebi. Svom rođenom bratu ne, ne misli se samo na rođenog brata muslimana, već dakle misli se na svakog muslimana. Nećeš biti pravi vjernik dok svom komšiji muslimanu ne bude želio ono što želiš i sebi i bilo kojim drugom nećeš biti pravi vjernik. Pa dobro, ako moramo željeti svima drugima ono što želimo i sebi, zar dakle naša supruga ili naš suprug nisu najpreči toga, da njima želimo dobro. Pa ako želim da ja živim i uživam, onda dopusti, da na meni je obaveza da dopustim i drugoj strani da i ona živi i uživa u životu, u životu sa mnom. Zatim, dakle, Na prvom mjestu shvatimo da je brak institucija uzajamnog potpomaganja, upotpunjavanja, a ne iskorištavanja. Zatim u braku. Ako želimo da nam brak potraje i da živimo, uživamo u svome braku, ne tražimo potpunost od svoga bračnog druga. Ti, brate, ne traži potpunost od svoje supruge. A isto tako i ti, sestro muslimanko, ne traži potpunost od svoga supruga. Potpunost kod čovjeka je nemoguća. Kod ljudi potpunost je nemoguća. I inače kod svih stvorenja. Sva stvorenja su manjkava, zbog toga se zovu stvorenja. Jedino je stvoritelj, Allah, dželjavala, univerzalan, savršen, potpun. Stvorenja su manjkava. Allah je stvorio tako s mudrošću, sa svojom mudrošću. Zato ne traži potpunost. Budeš li tražio ženu s potpunim osobinama, isto tako budeš li tražila muža s potpunim osobinama, znajte da ćete remetiti red na zemlji, odnosno živit ćete, proživjeti i umrijeti kao samci. Nećeš se oženiti, niti ćeš se udati. Jer nema potpune osobe. Nema, dakle, osobe sa potpunim osobinama. Zato, dakle, potpunost u braku ne traži. Pogotovo ti, brate, kod svoje žene. Zbog njene prirode. Zato je Allahov poslanik alihi salatu sam nama, muškarcima, oporučio da se na najljepši način obhodimo prema svojim suprugama. I čak je rekao, najbolji od vas, gdje? Kod Allaha vala, jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama. A ja sam najbolji prema svojoj supruzi, rekao je poslanik alihi salatu sam. Najbolji dakle od nas jesu oni koji se na najljepši način obhode prema svojim suprugama, prema svojim porodicama. Pa je rekao u hadisu kod imama Buharije, rahimehullahu ta'ala, u njegovom sahihu kako je zabilježio hadis je vjerodostan, kaže oporučujem vam lijepo ponašanje prema ženama, jer doista je žena stvorena od krivog rebra, pa ako pokušaš da je naglo ispraviš, ona će puknuti. A to znači dakle razvešćeš se od nje, svoj brak ćeš uništiti. A ako budeš je ostavio, ne budeš je popravljao postepeno, onda ćeš vazda živjeti sa krivom osobom, odnosno sa manjkavostima, sa slabostima. I opet kaže na kraju poslanik alihi salatu sam oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama. Neka žene ne shvate ovaj hadis da se njime želi ukazati na manjkavost žena, na, dakle, da su one manjkave i slično. Ne, već dakle ovim hadisom, kao što vidimo na početku i na kraju, Allaho poslanik alihi salatu sam nas muškarce postiče kako da se obhodimo prema ženama. Njihova je priroda takva, stvorene su takve, takva je njihova građa, iziskuje da se prema njima lijepo, na najljepši način obhodimo. Kada nam se kaže, pazi, ovaj čovjek je slab, ovaj čovjek je bolestan, time se ne želi on omalovažiti i smijati, ni podaštavati i slično, ne, već se želi nama poručiti kako da se obhodimo prema njemu. On je bolestan, on nije kao zdrava osoba. Isto tako, ovdje kaže Allahu poslanik alihi salacom, žena priroda je takva i iziskuje njihova priroda da se s njima obhodimo na najljepši, najljepši način. Zato, dakle, potpunost kod žena ne tražimo. I obrnuto, ništa posebno. I danas mnogi muškarci su postali žene. Isto tako, i muškarci, i kod njih ima manjkavosti. I kod njih ima slabosti mnogo. Zato, dakle, potpunost jedni kod drugih ne tražimo. Ukoliko primijetimo neku osobinu, koja nas rasrdi, s kojom nismo zadovoljni, pogledajmo u drugu osobinu koja će nas zadovoljiti. Kao što nam i preporučuje Allahov poslanik alaihi salatu sam kada kaže neka vjernik ne prezire, ne mrzi vjernicu, svoju ženu vjernicu, ako bude prezirao neku njinu osobinu, drugom će biti zadovoljen. Dakle, ako pogleda u neku osobinu pa ga ona rasrdi, ne, žena ga nekim svojim postupkom naljuti, neka ne poseže odma nedo Allah, dakle, za udarcem, niti, dakle, za razvodom braka. Ne, neka pogleda u neku drugu njenu lijepu osobinu. Prenosi se od Ebu Darda, radijallahu talan, plemenitoga sahaba, Allahovog poslanika, alihi salacom, da kada se oženio, rekao je svojoj supruzi prvu noć, ako te nekada ja rasrdim, naljutim, gledaj da budeš zadovoljna sa mnom, A i ti ako nekada mene naljutiš, rasrdiš, ja ću nastojati da budem zadovoljan s tobom, budemo li se ponašali na ovakav način, brak će potrajati. Ako samo na ovakav način budemo postupali jedno prema drugom, naš brak će potrajati. Slično se prenosi, spominje se kazivanje o Omeru radijallahu ta'ala, drugom halifi Allahovog poslanika alihi salacom. Jedne prilike spominje se da je čovjek jedan dakle koji je živio u to vrijeme, nešto se posvađao sa svojom ženom. Žena izdigla glas svoj nad njim, Sva što mu rekla, uvrijedila ga, ponizila ga, napravila mu skandal u kući, u komšiluku, u čarši, pa je krenuo da se požali Omeru. Ne zna više kako da živi s njom. Ne zna više šta da radi s njom. Pa je došao u Avliju kod Omera, radijallahu prišao Omerovim ulaznim vratima, vrata bila zatvorena i on je počeo da kuca i da traži dozvolu za ulazak. Pa je pokucao jedan put, dva puta, kao što je poznato, jeli, tri puta se kuca. Dok je kucao prvi puta, drugi puta, čuje iz Omerove kuće, dakle iza ulaznih vrata, kako Omerova žena Omeru nabraja sve po redu. Ona na Omera, halifu muslimana, vođu muslimana, izdiže svoj glas i svašta mu govori. Pa ovaj čovjek kaže, subhanallah, ja došao da se požalim Omeru na svoju ženu, a vidi njegove žene, šta mu ona radi, šta mu ona govori. I čovjek nakon što je drugi puta pokucao, vidi, ne vrijedi kucati treći puta. Ja se ne mogu žaliti Omeru kad je Haman i njegova žena ista kao i moja. I čovjek okreće se i hoće da izađe iz avli. Dok je pokucao prvi puta, drugi puta, Omer je čuo kako neko kuca i govori ženi, šuti ženo, smanji svoj glas, neko je na vratima, čuće nas, kuca. I Omer se okrenuo žene i krenuo prema ulaznim vratima da ih otvori. Otvara vrata i vidi čovjeka kako hoće da izađe iz njegove avlije. Pa ga doziva, stani, kuda si krenuo? Jesi li nešto trebao? Jesi li ti malo prije kucao na vrata? I čovjek ostaje zatečen. Ne znam šta da radi. Da li da mu se požali na svoju ženu, a kako da mu se požali kada je Omarova žena kao i njegova žena? Pa kaže, ali Omer ga pita. Kaže, halifo, vođo muslimana, ja sam došao da se požalim na svoju ženu. Imam neposlušnu ženu. Svašta mi kaže, svašta mi uradi pravi mi skandal u kući. Ne znam šta da radim. Međutim, kada sam došao do tvojih vrata i počeo da kucam, čuo sam da i tebi tvoja žena slično nabraja. Pa kaže Omer radijallahu ta'alan, šta da radim? Žena mi je takva. Međutim, Dunjaluk je prolazan. Ali isto tako, pazi, kaže Omer, ona mi sprema hranu, ona mi pere odjeću, ona mi odgaja djecu, ona me čuva od harama, na halal način, dozvoljen način zadovoljavam svoje prohtjeve, a dunjaluk je prolazan, brzo će proći. Pa na meni je da saburam na ovome što si malo priječu. Pa kaže čovjek, pa i moja žena je takva. I moja žena mi sprema hranu, čisti odjeću, odgaja djecu, čuva me od harama. Pa čovjek, dakle, vidi da je lijek u saburanju, odnosno da je lijek u gledanju, u gledanju u drugu osobinu s kojom je zadovoljan ovdje Omer, radi Allahu telan, nije zbog tog njenog izdizanja i nabrajanja mu svega po redu, nije dakle udario, nije razveo, već je gledao u ove njene dobre osobine, da mu ona priprema hranu, da mu čisti odjeću, da mu odgaja djecu, da ga čuva od harama i slično. Zato dakle i mi, ukoliko se desi neki problem a dešavaju se i nemoguće je dakle živjeti u braku bez problema. Dakle, toga mora biti. Bilo je u najboljem braku, braku Allahovog poslanika alihi salatu sam ponekada dešavali se nesuglasice, problemi, negodovanja u braku od strane žena i to će se dešavati u svakom braku. Međutim, gledajmo da postupamo hladne glave, razumno, da pogledamo u osobine koje će nas zadovoljiti. Osobine našeg supruga ili osobine naše supruge. Nemojmo se odmah inatiti i dakle zbog njene riječi ili zbog njenog postupka odmah i mi da joj kažemo istu takvu riječ ili uradimo isti postupak kao ona. I obratno, ne, već dakle prelazimo preko toga, a gledajmo u dobre osobine. Rekao ima Mahmed, veliki učenjak, islamski autoritet. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala. Devet desetina lijepog ponašanja jeste u prelaženju preko grešaka. Prelaženju preko grešaka. Nije dakle lijepo ponašanje u inatu, u cijepidlačenju i ostalo. Ne, već u prelaženju preko grešaka. Samo na takav način može da nam opstane, opstane brak. Neka nam bude pravilo u našim životima, u obhođenju s drugima, pa dakle i sa našim bračnim drugom, ali i sa drugima, ukoliko oni, dakle svi ti drugi, i bračni drug, pa čak dakle i roditelji, i djeca, i drugi ljudi, ukoliko se oni ne boje Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju nas, mi se moramo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njih. Ukoliko oni neće da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, neće da postupaju onako kako Allah traži da postupaju prema nama, nemojmo mi sebi dozvoliti da se inatimo pa postupamo kao i oni, ne, već se mi bojimo Allaha i postupajmo prema svima njima onako kako Allah traži od nas. Allah traži od nas. Allah je moral, obhođenje, lijepo ponašanje propisao, čak cijela vjera. Vjera se smatra obhođenjem. Allah nam je naredio kako da se obhodimo prema roditeljima, prema djeci, prema supružnicima, prema komšijama, prema rodbini, prema muslimanima, prema nemuslimanima. To nam je Allah naredio. Allah koji nam je naredio i namaz, koji nam je naredio i post i ostale ibadete, naredio nam je lijepo ponašanje. Pa dakle, ukoliko doživimo nešto od svoje supruge ili svoga supruga, nemojmo se inatiti, već gledajmo u dakle njene ili njegove lijepe, bolje osobine s kojima ćemo biti zadovoljni. Isto tako, ako se desi da se bračni drug u životu s nama promijeni, nismo ga znali, niti smo je znali takvu prije stupanja u brak, prije sklapanja braka. Međutim, kad smo stupili u brak, potpuno druga osoba, potpuno drugačija osoba, neposlušna, obećala sve na početku, aman samo da se uda. Kasnije ništa od obećanog obećanje što kažu ludom radovanje. Tako je ispalo kod nekih. Pa nije razlog opet u razvodu. Nije razlog u razvodu. Ne treba dakle rješavati se osoba razvodom braka. Već treba prvo pokušati popraviti tu osobu. A znajmo dobro da i u životu s takvim osobama ima koristi za nas u životu s takvim neposlušnim osobama ima koristi za nas. A takva neposlušna osoba koja nam svašta kaže, uradi, sramoti nas i slično, mora da bude baš ogrezli oholnik, toliko pogana duša da na naše ustrajno dobročinstvo ne uzvrati dobročinstvo. Kad tad? Postidit se i reći, Bože drage, pogledaj ovog insana, toliko mi vremena čini dobročinstvo, a ja kako prema njemu postupam. Sramota, bruka, stid, popravit će se. Samo je na nama da se ne inatimo. Samo je na nama da se ne inatimo, već da postupamo onako kako Allah traži od nas. Veliki učenjak današnjice, Ebu Ishaq al huvini rahimahullahu tela, spominje koristi u životu sa ženom koja je neposlušna, koja svašta kaže, svašta uradi. Pa kaže, takva žena te bolan postiče na zikr, da zikriš, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada ti žena nešto kaže, ne do Allah, opsuje čak, uradi ti, napravi ti skandal u kući ti, govoriš subhanallah ženo, la ilaha illallah, la hawla vela kuvete illa billah. Šta ti je žena? Šta to govoriš? Šta to radiš? Dakle, spominješ Allaha subhanallah, la hawla vela kuvete illa billah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Spominješ Allaha da li bi, da ti nije žena takva, da li bi spomenuo Allaha? Pitanje. Zatim takva žena te postiče da održavaš rodbinske veze kada znaš kakva te žena čeka u kući, da će ti svašta reći, da će pustiti jezik. Čim uđeš u kuću, napraviti skandal, onda ti odeš svojoj majci. Odeš babi, bratu, sestri, tetki. Ideš češće. Ređe si kod kuće. Jeli? Pa na takav način održavaš rodbinske veze. Kada bi posjetio majku? Dobro nam je poznato koliko posjećujemo svoje roditelje. A kamo li tetke, amiđe, braću, sestre? Kakav je danas svijet? Postao samo preko interneta, preko ovih telefona, računara. Na takav način se dopisujemo, poznajemo, udaljiše nas jedne od drugih. A ovako imaš neposlušnu ženu, ne ideš kući, ideš majci, ideš babi, ideš jeli, bratu, sestri, održavaš odbinske veze. Zatim skidaš kilažu, ne mili se ništa od takve žene da jedeš kada ti svašta hoće reći, Zatim ne gledaš u druge žene jer znaš da i ona druga žena koju bi možda oženio ovu razveo, a onu oženio i ona je ista takva. Dakle, ima zasigurno koristi u životu i sa neposlušnom ženom. Ako ima koristi u životu sa neposlušnom ženom, koliko tek koristi ima sa čestitom, čednom, poslušnom ženom. Ali kako imati takvu ženu, kako imati takvog muža, ispunjavajmo svoja prava, svoje obaveze i očekujemo svoja prava upoznajmo se sa pravima i obavezama i gledajmo da to ispunimo jedni kod drugih. Zatim gledajmo one osobine koje će nas zadovoljiti. Nemojmo se inatiti. Potpunost ne tražimo. Ako se desi neka mahana, manjkavost, neki problem, nedostatak, prijeđimo preko toga, prijeđimo preko te greške i gledajmo da se upotpunjujemo, nadopunjavamo, jer nismo potpuni